Ezaburi ya makumi gashatu Omkama na akasinge Mkuwaishirize waitu mukama nobonaniwe wanyibubura Tiwanagira babisha bange kunkoleza Waitu mukama ruhanga wange Nkutakire konjuna wa mara wankiza Waitu mukama omoyo gwange wagwiya sheori wania omubafu wampimbura singiza omukama inywe bagonzi bwabe musime ibaralie eritakatifu ekiningake kyakanya kagufi kyonka ekishake kyobulura bwona noshobora kurara nolira kyonka bukya oshemererwa inye oro naboine nagira emirembe na yebuganti tini na kyondiba okangirire kisha waitu mukama omukuguma wanshushanisa eibanga kyonka oro wambuzire amaisho na wawana nkakutakira waitu mukama omukama kamutakira okufa nkagya sheoli kuina mugashoki eitakalije likusingize lije likwebuge okwo oba wamazima ulira waitu mukama ngirira ekisha waitu mukama basinge banjune wania omkutura gaba mayaga wania ombujune wanteka omubyera mbone kukusingiza ntaikara mpuna mire waitu mukama ruwanga wange ndakusimaga eira iryoni